masallaci na ahalin sunna jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi jihar katsina a najeriya inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma idan ba manta ba jiya muna cikin suratul kalam kuma mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin daidai a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba kan aya ta hamsin da ɗaya inda muka tsaya a karatu jiya Allah subhanahu ta'ala yana lallashin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi haƙuri, ya ci gaba da karantar shi ci gaba da wa'azinsa kada ya yi irin abin da annabi yunus alaihissalatu wassalam ya yi ya gudu ya bar mutanensa ba tare da allah ya umarce shi da yin haka ba to ayoyin da biyu na ƙarshe allah ta'ala zai ambata mana irin tsananin gabar kafare ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan a aya ta ƙarshe Allah zai kore masa hauka wanda suke tuhumarsa da shi Allah ta'ala ya ce wa inna kadun ladina kafaru بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون Allah ta'ala ya ce wa in yakadun lazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun Allah ya ce wa in yakadul lazina kafaru waɗannan waɗanda suka kafirta sun yi kusa la yuzliqunaka su kadan da kai bi absarihim da ganinsu lamma sami zikira lokacin da suka ji alkur'ani kana karanta wa yaqulu da sai suna cewa hasadan saboda hasada innahu da majnun ai wannan hauka ne بسبب القرآن الذي جاء به سوى القرآن اللي يكرن تامس وان يزورش فعنان الله تعالى يكي تشوى مزان الله صلى الله عليه وسلم ya yi kusa kafirai makiya addinin Allah makiyanka su kada ka da ganinsu to me ake nufi da su kada ka da ganinsu a shi ne al'imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya ce wa fi haɗi da aya dalilin ala annal aina isabatuha wa ta'tiruha haqqun bi amri llahi azza wa jalla kama warada bidhalika al ahadith al marwiya min turuq al mutaaddida kaseera ibn kasir yace a cikin wannan ayar da Allah ya ce sun kusa su kada ka da ganin ba don da Allah ta'ala ya kare ka da rahamarsa ba da sun kada ka da ganinsu to ya mi ake nufi da sun kada ka da ganinsu shi ne abin da malamai suke ce ma al'ayi ko kambin baka idan mai hassada ya kura ma wani abu ido yana iya kada wannan abu ko ma ya faɗi mutu ko ya faɗi suma to Allah ta'ala ya ce saboda gabar kafirai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka ji shi yana karatun alqur'ani idan suka kora mai ido to ba dan da Allah ya kare manzon Allah ba da kambin bakan su ya kama manzon Allah ya fada a sume ko ba ya fada mutunci saboda bakar gabar da ke cikin su da kuma hasada wadda ta kama su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo da alkur'ani ya ce daga wajen Allah wa ya na sai suna cewa bayan sun mai wannan mugun kallon sai kuma su dinga cewa inda hula ba za Allah ya haukace shi ma wakaci ne saboda hasada wannan ayar kamar da shi ibn kasir ya faɗa tana tabbatar mana da abin da ake cin kambin baka cewa kambin baka gaskiya ne kuma yana yin tasiri a kan mutum kambin baka ba tsafi ba ne ba bori ba ne wani ciwo ne wanda yake kama mutum a lokacin da ya kafa mu wani abu ido bai nemi tsarin allah daga kambin bakansa ba akan wannan abu to wannan kallon da ya masa sai ya tasiri a kan mutum sai ka ga ya faɗi a some ko wani lokaci ma ya faɗi matacci akwai hadisai da dama da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni zuwa ga haka Imam Ibn Kasir ya kawo hadisai da dama a ƙarƙashin wannan aya wanda suke tabbatar da kambin bakaɗi daga cikin hadisan da ya kawo akwai hadisin da aka karɓo daga Ibn Majah wanda shi ibn kasir ya kawo shi ya kawo shi a cikin tafsirinsa cewa ibn maja ya rojo ta hanyar sa'ad ibn hunayf sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wata rana wani sahabi ana ce mishi Amir ibn Rabi'a ya wuce wani sahabi ana ce mai sahal ibn hunayf wa huwa yaktasil yana wanka sai zo ya wuce shi kawai yana wucewa sai ya kalli wannan mutum yana wanka yana kallon shi sai kambin maka ya kama wannan mutum sai kawai wannan mutum ya yanke jiki sai ya fada a suna sai ya fada shi sa ibn hulayf ke yana faduwa sai aka ce da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same shi aka ce ba san abin da ya same ba kawai an ga yanke jiki ya faɗi a sume sai manzo Allah ya ce to ku me kuke zargi sai suka ce abin da muke zargi ba mu zargin kowa akan wannan abin face amir ibn rabi'a domin shi ne ya wuce yana wucewa mutumin da yana faruwa sai mu Allah ya kawo kambin baka ne ya kama wannan mutumin sai mu Allah ya ce alama ya tulu ahadukum akhahu me yasa ɗayan ku zai kashe dan uwansa izara ahadukum min akihi ma yujibu falyad'u lahu bil baraka Allah ce idan ka ga wani abu jikin ɗan uwanka sai abin nan ya burge ka to ka roƙa mishi Allah albarka cikin wannan abu in ka roƙa mishi Allah to sai Allah ya kare wannan abin daga kambin makanka sai ya zama to ba zai tasiri a kansa ba to wannan Allah ya faɗa haka sai mun Allah ya sa aka kawo ruwa da aka kawo ruwa famara amiran an yata wabba sai ya ce ma'amir ya aishi wannan ruwan shi wanda ya kambin maka ya yi alwala da shi ya yi alwala da wannan ruwan ya wanke fuskar shi ya wanke hannuwansa ya wanke ƙafafuwansa sannan wadaki na cikin zaro sannan aka sanya wani bangare na tufafinsa a cikin wannan ruwan jikinsa inda ya taba jikin shi amir daga ciki kenan aka sanya shi cikin wannan ruwan da aka yi wannan sai ce a zuba ma wannan sa'ad abin hunayf ana zuba mashi sai ga shi ya tashi shi kenan an ka an kare kambin baka wannan shi ne kambin baka ya zo a hadisi hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul hasan wal husayn yaqul u'idhukuma bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma wa yaqulu hakaza kana ibrahim yaqulu ishaqa wa isma'ila alaihi salam manzan Allah yana kama Hassan da Hussein suna kanana sai yana musu wannan addu'a ku izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wa min kulli ainin lamma shine kambin baka yana roƙa musu Allah ya tsare su daga kambin baka kar wani ya kalle su wani abu ya burge shi a jikin su sai kambin baka mai tasiri sai ya zama sun shutu sai yana musu wannan addu'a sai kuma manzon Allah ya ce asalin wannan addu'ar annabi isma annabi ibrahim ne yake maɗansa annabi isma'il kaga wannan addu'a ce ta neman tsari da kambin maka wannan ya nuna mana akwai kambin maka kuma gaskiya ne shi ne allah ta'ala yake cewa irin wannan kallon na hasada irin shi suke wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda in aka yi mutum irin sai sai kambin maka ya kama shi to amma da yake shi Allah ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga su da rahaman shi sai ya zama to wannan kallon makaɗin zai yi wani tasiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga in sai da bai faɗi ba wai kuma sai suna cewa inna hum la majnun wannan mutumin mahaukaci ne wai manzon Allah ne mahaukaci to sai Allah ta'ala mai da musu martani ya ce wa ma kuma? وما هو إلا ذكر للعالمين Allah ta'ala ce wa ma huwa illa zikirun lil alamin wa ma huwa ay alquran Allah ya ce shi alqurani ba komai bane illa zikirun face wa'azi ne lil alamin ga halittu gabaki daya aljinnu wal ins aljannunsu da mutanensu da aka hauka bai samar da alƙur'ani bai samar da alƙur'ani da haka manzan Allah ba mahaukaci ci gane ba kuma Alƙur'ani da yake karantawa ba hauka ba ne ba Allah ta ya wannan sura da wannan raddin da kafirai to dama da haka Allah ta'ala ya buɗe surai ya buɗe ta da korewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hauka ko nun walƙalami wa ma ya sai ce ne ma an ta bi ni'imati rabbika bi majnun haka da shi Allah ya fara annabi ba ma hukunci bane ba sai kuma ya sake kullewa da tabbatar ma duniya da kuma kafaran maka a lokacin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da yazo da shi ba hauka bane ba domin hauka bai iya samar da alqur'ani masu hankalin ba ba su iya samun da alƙur'ani to balle ba hukunci za ka sai Allah ta'ala ya rusa wannan da'awa ta kafirin makka wanda suke jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma sai ubangiji ta'ala ya kulle wannan sura a haka wannan kuma shi ne ƙarshen suratul qalam a sura ta gaba ita ce suratul haƙa a suratul haƙa ana kiranta da wannan sura domin Allah ta'ala ya buɗe ta da faɗar kalmar alhaƙatu har sau uku a aya ta ɗaya da ta biyu da ta uku a cikin sura ya ce alhaƙa malhaƙa wa ma'adaraka malhaƙa hauri uku to sai ake kiran wannan sura da sunan suratul haƙa sunan wannan sura ya zo a waɗansu asar da aka samu daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abdullahi ibn Abbas da kuma Abdullahi ibn Zubair dukkanin su suna cewa nazalat suratul haqa bi makkah suna cewa an sabtar da suratul haqa a garin makka sai suka kira ta da sunan suratul haqa da haka wannan shine sunanta wannan sura makkiya ce idan an ce sura ɗin maka ce to ana nufin ta ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin ya hijira daga maka ya koma madina aka saukar mai da wannan sura da aka sura ce ‘yan maka galibin surorin maka za ga suna karantar da tauhidi domin shekara goma sha uku da manzan Allah ya a maka tauhidi tsantsa ake ƙura wa mutane so galibi za ka ji tauhidi ne sai kuma labarin tashin alkiyama domin cikin abubuwan da kafiran maka sai kayyata akwai tashin alkiyama shi sa sai wancin surorin maka suke ambatansu sai kuma tsissoshin annabawan da suka wuce da mutanensu shi kuma don ya zama wa'azi ga mutanen maka cewa annabuwa ne ba Allah ya aiko shi Mutanensa su da basu imani ba ga abin da Allah ya musu to galibi wannan shi ne za ka ga surorin makka suna mai da hankali a kai su kuma surorin madina galibi za ka sun fi karkata ga hukunce-hukunce na ibada sallah azumi zakka zamantakewa mu'amala kasuwanci aure da makamantansu za a ga galibi su suna maganar hukunce-hukunce ne domin sai bayan da aka koma madina ne aka dinga saukar da hukunce-hukunce da ibada hiya ida aw ifnatani wa suna aya suratul haqa malamai sun yi sabani dangane da adadin ayoyinta wasu malamai suna cewa tana da ayoyi 51 wasu kuma suna cewa tana da ayoyi 52 wa mawdu'uha ar-ra'isi babban jigon labaranta ko kanin labaranta shine ibatu da'watul haƙa as-sabita wa hiya da'watu ila Allah wa tauhiduhu fil uluhiyya wa rububiyya wa nafyu ayyi naw'in min al-musharikati lahu ta'ala fihi ba to wannan sura imam malam Abubakar dubu Allah ta'ala ya tsara masa rahama yace babban jibanta shine tana tabbatar da da'awa ta gaskiya tabbatacciya me awa gaskiya tabbatacciya shi ne da'awa zuwa ga addini da kuma ta Allah a uluhiyya da rubiya. sannan kuma tana kore ma Allah ta'ala duk wata shirka duk wani abokin tarayya wanda za a iya hada shi da Allah wannan sura tana kore shi wannan shi ne abin da shi malam ya ce sura za ta karanta da mu da ya sa malam ya fitar da wannan natijar a haka domin shi yana fassara alhaƙa da cewa tana nufin tabbatacciyar da'awa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malaman kuma suna fassara alhaƙa da cewa tashin kiyama ake nufi idan an ce tashin kiyama ake nufi to kuma zai zama to surai babban jigon kanin labaranta tabbatar da tashin alkiyama cewa kiyama za ta tashi Allah ta'ala a'ala wa alam Allah ta'ala ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالقارعة وأما آدم فأوحي إليه صرصر العافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى فهل ترى لهم من باقية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة Allah ta'ala ya buɗe wannan sura da kalmar alhaqa ne alhaqa fasara biyu mala abubakar gumi ya ce da'awatul haq athabita wa hiya kalimatu la ilaha illallah allati da'a biha al-anbiya'u an-nas ila Allah yace abinda ke ha al-haqa shine tabbatacciyar da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta annabawa shine kalmar la ilaha illallah wanda da ita ce annabawa suka kirayi mutane zuwa ga reta mun gane haka shi ma na gumi ya fassara alhaka imam ibn kasir shi kuma yana cewa alhaqatu min asma'i yawm qiyama ci alhaka? suna ne daga cikin sunayen ranar alkiyama a ranar alkiyama Allah ta'ala ya ba ta sunaye daban-daban a cikin Ba daga cikin sunayen da allah ya ba ta akwai alhaƙatu mai tabbatarwa mai take tabbatarwa tana tabbatar da sakamako ga mutane a ranar dan aljanna a bayan sakamakon shi ya tafi aljanna dan wuta a bayan sakamakon shi ya tafi wuta wannan labarin da ake badawa a duniya cewa in ka yi da'a ga Allah za a saka maka da aljanna in ka yi shirka wuta to ranar alkiyama ake tabbatar da wannan labarin shi ne alhaƙa mai tabbatarwa sai Allah ya ce malhaƙa ka san ko menene mai tabbatarwa wa ma ka malhaƙa shin kana da ilimin komi ake ce ma alhaka ka santa wannan Allah ta'ala ya tambaye min ne har sau biyu don a nuna girman al'amarinta shi ne ranar tashin alkiyama to da Allah ta'ala ya yi wannan magana haka sai kuma ya bar maganar sai ya ɗauko ƙisar waɗansu kafarai wanda a baya Allah ya tura musu annaba suka karyata su sai Allah ya halakar da su sai aka tura su ranar lahira mun gane dan a nuna mana cewa mu ma can muka nufa kuma muka saba ma Allah to yadda aka yi can mu ma haka za a yi mana to bayan ya kama kawo waɗannan kisoshin kuma sai ko ba sai ya ba mu labarin ita alhaƙa ɗin abubuwan da za su faru a wannan ranar da haka sai Allah ce kan gaban kamudu wa'adun bilƙari'a Allah ce kabbabar samud samudawa su ne mutanen annabi salihu wa'adun da adawa mutanen annabi hud sun ƙaryata alƙari'a ranar tashin alƙiyawa da samudawa da adawa sun ƙaryata tashin alƙiyawa idan mun fassara alhaƙa da tashin alƙiyawa idan kuma mun fassara ta da cewa da'awa ta gaskiya to da da adawa sun ƙaryata da'awa ta gaskiya wanda annabawansu suka je musu da ita shi ne da'awar cewa abota ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa a wajen bota. idan mun fassara kuma alƙari'a da tashin alƙiyama to kuma alƙari'a ma ya zama wani suna daga cikin sunayen alƙiyama su samudawa da adawa Allah ya ce sun ƙaryata tashin alƙiyama kamar yadda kafiran zamanin manzon Allah su ma suka karyata tashin alkiyama to ba su suka fara ba adawa da samudawa sun ta. a samudawa su ne mutanen da Allah ta'ala ya aika annabi salihu a cikinsu kuma an ce su ma raba ne aka annabi salihu ne daga cikin annabawa larabawa da Allah ya aika a sun zauna a wani gari da ake ce ma hijir wanda hijir ɗin yana gabashin madina wanda larabawa in za su tafi ƙasar sham suna wucewa ta gari a kan hanyarsu adawa kuma su ne mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam su ma allah ta'ala ya tura musu annabi shi ne annabi hud alaihi salatu wassalam to kafircin samudawa da na adawa da fir'auna yakan zo kankan. shi yasa a wurare da dama in Allah ya ambaci adawa da samuda sai ya kawo fir'auna mun gane kawo ko ana cikin suratul fajr Allah ta'ala ya ambace su wa samuda alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna zil autat ko a kafin nan ya ambaci adawa ko me farkon eh yawa alam tara kai fa'ala rabbuka bi adi irama zatil imad sai ce allati lam yukhlal mithla fil bilad sai ce wa thamud alladhina jabu sakara bil wad sai ce wa fir'auna zil autad kaga an bace adawa samuda fir'auna to kafircin sai kai kafirci su adawa da samudawa Allah ta'ala ya musu girman jiki mutane ne masu girman jiki sannan Allah ta'ala ya ba su fasaha technology saboda technology ɗinsu suna kabin suna karkar dutse su gina gidaje da ɗakuna da sauransu a ciki an ce ma gidajen su da cikin duwatsu to kaga wanda zai ɗauki wanda zai zo ya kankari dutse yana sarrafa shi yadda yake so ya yi dizainin abubuwan da yake so ya dizainin yana da wayewa ta ci gaba na technology aka mutane ne masu teknoloji suna kuma alfahari da wannan suna alfahari da ƙarfin da Allah ya ba su sannan kuma suna ji da wannan technology din da Allah ta'ala ya ba su mutane ne masu bautar gumaka to sai Allah ya turo musu annabawa su samudawa annabi salihu adawa kuma annabi hud to Allah ta'ala ce da annabawan suka zo su duka da adawan da samudawa sun ƙaryata annabawan ko kuma ka ce sun ƙaryata tashin duniya to da suka ƙaryata tashin duniya ko suka ƙaryata ainihin a da'awar annabawa Allah ta'ala ya ce sai Allah ya halakar da su Allah ya ce fa amma samudu fa uhliku bi agiya su samudawa Allah ya ce an halakar da su ne bi agiya ay da tsawa tsawa aka yi su al mujawizatu lil haddi fi shiddah tsawo ta wuce iyaka wajen tsananin ƙarfi tsawa kawai aka yi tsawo da ta halaka sun kashe su da ita aka kashe saboda wa amma adu fa ulhu rihin sarsarin atiya amma su adawa Allah ya ce fa an halaka su birihin da iska sarsarin ai ta sauti mai tsananin ƙarfi mai tsananin ƙara iska ne taho da ƙara ke kenan ya taho da ƙara sannan kuma aciya aika wuyatin mai tsananin ƙarfi waɗansu malamai kuma suna cewa sassarin ana nufin mai sanyi iska ce mai sanyi sannan kuma mai tsananin ƙarfi buguwa ce mai tsananin ƙarfi Allah ta'ala ya turo musu Allah ce ha alaihi wannan iska Allah ya turo musu ita da ƙarfin nata saba'a layalin dare bakwai wa ta ayyamin yini takwas sati guda iska tana kadawa cikin su an ce awwaluha min suhi yawmil arba'a farkon iska ta fara kadawa a ranar laraba da asuba ta fara kaɗawa to sai da aka samu yini takwas dare bakwai iska tana kaɗawa a cikinsu Allah ta'ala ya ce husuban ai muta tabi'atu a jere kwana bakwai nan da aka yi ba yankewa tun da iska ta fara kaɗawa to ta tsaya ba sai ta harakar da kowa wanda ke gana Allah ce ka annahum a ajazu nakhlin kawiya sai ga adawa kwankwance a cikin garin iskan nan ta musu kaca-kaca kamar ka ce kututturen iccen dabino ne wanda ya ratattake saboda girman jikinsu ɗaya bisa ɗaya haka suka kwankwanta kulu-kulu a cikin gari iskan nan ta halakar da su Allah ya ce fa haltara tara hunmin ya kai mai sauraron karatu shin ka taɓa jin labarin wanda ya rage a cikin adawa ko samudawa gaba ɗaya allah ta'ala ya da musu babu wani mutum ƙwara ɗaya a cikin samudawa wanda ya escape iskar nan ba ta halakar da shi ba babu wani mutum ƙwara ɗaya a cikin adawa wanda ba a halakar da shi ba da haka da su da 'ya'yansu da jikokinsu gaba ɗayansu generation ɗin su gaba ɗaya allah ya halakar ba sauran bayan ba sauran basamuri a duniya ba sauran wani ba'adi a duniya sun kare kwata-kwata tun a lokacin haka Allah ya basu kaga in ba halla ba wa zai yi halakar da mutane haka sai Allah amma duk wani wanda zai zo ya azabtar da wata jama'a wala sai ya bar wani ko yana so ko bai so hitila da ya zo daga baya-baya cewa ya sai ya ƙarar da ya ya ta kashe su amma ya ƙarar da su bai ƙarar da su ba to wani wanda za a yi wanda zai zo ya ce zai ƙarar da wata al'umma zai iyawa zai kashe ne wanda ya kashe a cikinsu domin ba falasina ake so a ƙarar su ba tudu za a yi a gaba waɗansu dole sai allah ya raya su amma allah da iya tashi halakar da mutane in gaba ɗaya ake sa a halakar da su sai a halakar da su su ƙare gaba ɗaya shi allah ta'ala ya ce hal tara fahal tara da hulmin baƙiya ka taɓa jin labarin wani wanda ya sha ya kai labari a cikin da ko adawa tun da aka yi musu wannan iskan ya halakar da su tun da aka yi musu tsawon ta halakar da su ba a ƙara jin labarin adawa ko samudawa ba sai dai in an zo wucewa a ga kan garinsu idan larabawa sun taho daga makka za su ƙasar sham suna wucewa ta garinsu ga sun suna kallo garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musahabbai in an zo daidai tun garin a su kwani dabbobi ai sauri a wuce don kar ba kai ma wani bala'i ya shafe ka kuma har yanzu din da muke magana akwai sauran irin gine-ginen su ana a cikin kasar Saudiya ka je wuraren har yanzu akwai sauran irin manyan gine-ginen su da suka har yanzu akwai irin su Allah shirin da to kaga wannan shi ne sakamakon wanda ya ƙaryata annabawa shi ne sakamakon wanda ya ƙaryata tashin kiyama kamar ana makafiran maka hannunka mai sanda ne cewa adawa fa sun ƙaryata an halakar da su saboda sun ƙaryata an halakar da su to kuma yanzu ha ƙaryata me za a yi muku kuma za a gama da ku to sai Allah ya kawo misali na gaba shi ne fir'auna mun man qablahu wa za'a فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية الله يقول وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Allah ta'ala ya ce waje a fir'aun bayan sun wuce sai kuma aka yi fir'auna sai ga fir'auna ya zo wa man qablahu da shi da waɗanda suka rayu kamin shi na al'ummomi kafirai wanda suka zo kamin fir'auna da wanda suka wuce kamar adawa din da sun da makamantansu su ma sun zo sun rayu su ma sun ƙaryata Allah kuma ya halkar da su wal mutafika da kuma garin da aka juye aka yi juyin waina shine al mutafika garin da aka yi juyin waina wani gari da aka yi ma juyin waina shi ne ƙura ƙaunin mutu garin mutanen annabi mutu sadu su kuma da za a halakar da su allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril ya sa fiffiken shi ƙasan gari, aka ɗebo garin daga can tushe daga ƙasa sai aka yi sama da su aka yi sama da su sai da suka je kusa da bangon sama sai kawai aka ce a juye su sai aka juye su aka kife su suka faɗo ƙasa bayan sun faɗo ƙasa kuma sai aka biyo su da ruwan duwatsu mutar jihar su ne almutafika su ne mutane yi Allah ta'ala ya ce waɗannan su ma duk ubangiji ta'ala ya halaka su bil khati'a da zunuban da suka aikata da saban Allah da suka yi sai Allah ya fushi su sai Allah ya halaka su mutanen annabi lut bayan shirka da suke yi to kuma suna da wata mummunar dabi'a shine namiji ya je Wani namiji kuma alkur'ani ya ga mana a tarihin duniya su suka fara wannan duniya kamun su ba a taɓa yin ba su suka zo suka fara ta wannan mummunan aiki ne allah yana fushi da mai yinsa to sai allah ta'ala ya musu irin wannan halakarwa shi ya sanya malamai suka hada akan cewa kamar yadda manzon Allah ya ce duk wanda aka kama yana aiki irin na mutanen annabi duki manzon Allah ya ce ukuru fa'ilu wal maf'ul ku kashe wanda yayi da wanda ake yi da shi duka kashe su ake su ba magana sun yi aure ko ba su yi aure ba ba kamar su ba da an kama kawai kashewa ake kashewa ake duk malamai sun yadda za a kashe to amma inda suke saɓani ta yara a yi sa ta za a yi sai na ali ya yi istinbaɗi daga wannan hukuncin da allah ya musu ya ce idan aka kawo masu luwaɗi za a sami ginin da ya fi tsawo a gari sai a hau da sunan sama idan aka hau da su sama sai a jefo su in aka jefo su sai a musu rajin kuma daga sama har sai sun mutu haka ake musu to kaga laifi ne to shi yasa ya Allah ta'ala sai ya kar da su saboda wannan laifi da suke aikata ba sau rasula rabbihim Allah ya ce sun saba ma annabin da Allah ta'ala ya tura musu shine annabi Lut fa akhazahum akhbatar rabiya sai ko Allah ta'ala ya kama su kamu mai tsanani sama da yadda aka yi maulan su Allah ya hankar da su shike da sai gaba garin sunan shi sabi garin an ce da aka yi wannan halakarwar sai aka shafa garin yanzu babu asar ba trace na nagari, shi sanin amma wasu masu bincike da nazari akwai wani ruwa da ake ce na wadanda suna ganin nan ne aka yi garin da allah ta'ala ya kifar da gari sai aka mai da wurin ya zama ruwa to saboda bala'in halakar wanda aka yi musu ya zama ruwan ba abin da ke iya rayuwa a cikinsa kisa sai ake ce mushi jetsa ba abin da ke rayuwa a cikinsa ba kifi ba kada ba kwaɗi ba kome ciki kawai haka ne yake saboda kumfan kufan halakar wanda aka yi waɗannan mutane ka ga wannan kadai ya isa mutum ya zama wa'azi idan idan mutum yana jin wannan ya faɗa ma wannan al'amari to amma yanzu kun ga yadda abin ke faruwa wannan aiki da mutanen annabi ƙara yawa yake cikin wannan al'umma masu yin su sai karuwa suke masu yin su sai karuwa ba maza yanzu mata ma har mace ita ma tana ce rubuci abin ba daɗi ba kyan gani ba daɗin ci yara matasa da yawa sun afka ciki akwai ƙungiyoyi na masu wannan abin yara kuma suna haɗuwa da su ko a social media ko a wani abu kamar haka shi yasa dole yara sai sun yi takatsantsan ga irin auren jinsi ba kuma yanzu ma abin da ake cewa shi ne a zo ma a bada dama saboda lalacewa wai a bada dama wai ɗan adam yana da yanci ya auri wanda yake so namiji in ya ce namiji yake so namiji ne da sai sai aure in mace ta ce mace take so yar uwarta sai sai aure ta duba wannan lalacewa turawan yamma sun dage sun sun yada wannan abu cikin duniya suna cikin hanyoyi wanda suke yada shi Allah ya tsare mu Allah sauka sai Allah ce inna inna lahum ma qabalna wa Allah ta'ala ce inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya Allah ya ce inna lallahu lamma dagal ma'u lokacin da ruwa yayi dagawa ya mamaye duniya ai ala fawqa kulli shay'in min al-jibal wa ghayriha lokacin da ruwa ya ketare iyaka ya shafa duniya gaba ɗayanta da duwatsu da gidaje da minene da minene wannan Allah yana magana ne lokacin da aka yi ruwan tufana lokacin annabi nuhu kenan kenan indirectly da Allah yana gaya mana cewa annabi nuhu ma mutane su sun karyata shi su kuma sai Allah ya halakar da su da ruwan tufana wani ruwa ne wanda tun da aka yi duniya ba a taɓa yin irinsa ba kuma ba za a sace ba ruwa daga ƙasa ya dinga ƙulƙulowa yadda ka san ana ruwa sama da ƙasa haka ƙasa take fito da ruwa sai kuma sama tana shigowa da ruwa da ta aka dinga ruwan ba ƙaƙƙautawa ruwan nan sai da ya shafi komai cikin duniyar nan to lokacin da wannan ke faruwa Allah ya ce hamannakum fil jariya sai muka ɗauke ku yani aba'ukum in antum fi asnabihim da Allah ya ce muka dauke ku ba mu yake nufi ba yana nufin iyayenmu na wancan lokaci sai aka dauke mu shine Allah ta'ala ya umarci annabi masu imani su zo su hawa wannan jirgin wanda bai da imani kai ya hawa masu imanin da suka hau jirgin nan malamai suna faɗar adadinsu waɗansu ce su tamanin ne ran sai ba su kai haka ba ko ba su nawa ne su kadai Allah ta'ala ya ta su amma duk wanda ba cikin jirgin ruwan yake sai da Allah ya halaka da shi da haka waɗannan mutanen na jirgin ruwa su ne suka sake fitowa suka dawo duniya suka sake ci gaba da haihuwa aka sake maido mutanen duniya mun gane shi yasa shi annabi nuhu wasu malamai suke ce mishi abul bashar afani baban mutane na biyu bayan annabi adam domin da shi ne daga zuriyar sani mutane suka ci gaba da yaduwa aka sake samar da mutane a bayan ƙasa har aka yi wanda muke da shi yanzu a duniya to Allah ce lokacin da aka yi wannan ruwa sai muka dauke ku a cikin jirgin wannan cikin a annabi nuhu wanda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ya sassaka ya kera da umarnin Allah mala'iku suna supervision yadda yake a ce ya buga kusa nan ya buga ne kaza ce ya kaza da a gama ruwa sai aka fara da a gama jirgin ruwa sai aka fara wannan ruwa sai Allah ta'ala ya umarce shi masu imani su hau sai suka hau akwai ɗansa wanda shi bai hau ba bai yi imani ba matarsa ba ba ta hau ba annabi nuhu yana cikin jirgin ruwan nan ya hango ɗan shi ya ce mashi ya kai dan dana irkan ma'ana zo ka hau jirgin ruwan nan sai shi a ba barni ga wani dutse shan in je in hau wannan dutse zai kare ni daga wannan ruwa sai ruga wannan dutse da ya hango a shekumfan ruwa ne aka yana kaba ya hau sai kawai ya mai ciki annabi na kallo aka halakar da shi saboda bai yi imani ba to wannan ke cikin jirgin ruwan da su kare Allah ta'ala ya tsere ta Allah ya ce li naj'alaha lakum tazkiratan Allah ta'ala ya ce mun yi wannan ne don mu sa wannan abin da ya faru na halakar da mutane da tseratar da muminai ya zama tazkiratan wani wa'azi gare ku ya zama wa'azi gare ku cewa in aka saba ma Allah Allah ya da halakar da mutane wata iha udunul wa'i'a kuma don kunnuwa su kiyaye wannan labarin a lokacin da suka ji don su iya ƙarasaswa cewa kai mutanen annabi nuhu ba da abin da ya faru Allah ta'ala ya halakar da su mutanen annabi nuhu ruwa aka yi su ji su kiyaye don kar su je su ma su fada su aikata irin aikin da mutanen annabi nuhu suke to waɗannan jama'u da Allah ta'ala ya ba mu labari adawa a samudawa adawa fir'auna mutanen annabi mutanen annabi nuhu ne suka ƙaryata alhaƙa su ita tashin duniya to yanzu bayan da Allah ta'ala ba mu labarin sun ƙaryata sai kuma yanzu ya dawo sai ya ba mu labarin ita tashin duniya ya yi ya aka yin tashin duniya in an yi tashin duniya kuma me da mene ne zai faru za a fara daga busa ƙaho domin shi ne alama ta farko na tashin duniya to amma idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da bayanin yadda za a tashin duniya da insha Allah ta'ala za a fara tun daga busa ƙaho da abubuwan da za su biyo bayan busa ƙaho ɗin Allah sa mu cika da imani ƙwarikun sa hmm. na'am wuncin ƙarin ruwa ga mai azumi babu da shi ana yi ƙara mai azumin ruwa ana iya mashi allura ana iya ƙara mai jini duk babu laifi akwai malaman da suka ce ƙarin ruwa idan kamar mai fikin suna sai sani shi yana ganin idan ƙarin ruwan nan littar ziya ne an yi ne don a sanya mashi abinci akwai wanda mai san akwai ƙarin ruwan da abinci ko ime sunan shi wanda abinci ne ina muhammadu bayani su ne yin kiwon lafiya to idan irin wannan ne wanda yake dauke da sinadarin abinci to shi yana ganin ba za a ƙara mutum ba saboda ne yake da ya ci abinci to amma malamai suka yi mishi rabi suka ce a'a ko da na abinci ne ba mu laifi domin shi abin da ke karya azumi sai ci ko sha idan aka ce ci kuma ta baki ake yinsa sha ta baki ne su duk idan abinci ne ya bi ga ɗan adam ta wata hanya ba ta baki ba ya shiga cikin ciki ba za a ce ya ci abinci ba ba za a ce ya sha ruwa ba wani mutum ne yana wanka sai ruwa ya bi ta sai a ce ya sha ruwa sai a ce ruwa ya shiga mai kunne ka gane so babu da fili ana iya ƙara mai azumi ruwa in dai wannan lalurar da ta sa ya kwanta har aka yi mai ƙarin ruwa ba ta sa ya karya azumi ba ya mara lafiyar da za a ƙarin ruwa ai da wahala a ce na azumi amma in hakan ta faru da azuminsa aka sa mai ƙarin ruwa ba ba ne ba wani abu ta gani yawa saboda wannan ranar da ake na ji ma wani malami da aka tambaya shi kuma ta san mutane suna da dabaru wai ya halatta mutum ya sahur da uh, ruwan gishiri ya sun shi wares ya halatta ya ce ya halatta in ma shirin zai sha sai ya sha ba wata waɗin sai su sha shi in ya su abin da saboda su ƙara samun kuzari saboda yana ƙara kuzari ba ne allah ya samu dashi tsawarekun sura na bai wani amfani ba wani amfa wani amfa shi yasa ake ce mai date din date shi ba wani amfani da ake da shi kuma ba wata rayuwa ba wata halitta da ke rayuwa cikin sa kawai Allah ya kwaje mu din shi wadan suna ganin gari ne mu Allahu akbar Thank you. sabi da sai da hawa idan suka zo suna saboda farko da suka ba amma sai suka fara suka fara sallah sun bi wani lokaci ma sai a kama sallar saboda da suke suna. To wannan kuskure ne. A sallah daidaita sahu da cika sahu wajibi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin samu. bai da sallah sai ya tabbatar samu ya cika kai akwai lokacin da manzan Allah ma bi yake layi layi yana jera su ya gyara wannan ya gyara wannan kai gyara nan kai gyara nan sai ya tabbatar kowa ya hau samu sannan sai ya juya sai shi Allahu a lokacin sai na umar ɗan kaɗa da abu ya cewa yana sa mutane wakilci saboda lokacin an yi yawa in aka tada masa ikama zai tura mutanen nan su bi sahu sahu sai sun tabbatar kowane sahu ya cika sai an kawo masa rahoto an ce mai zan kai da sahu ya cika duka to sai ya juya sai ya kalba da sallah su kun ga al'amarin sahu yana da muhimmanci don haka ana son in za a fara sallah a fara cika sahu na farko idan ya cika complete sai a dawo na biyu in ya cika sai a dawo na uku amma sahu na farko bai cika ba to bai dace wani ya zo ya fara sahu a baya ba kuma mai irin wannan ana ji mai tsoron yana iya rasar da shi domin maza Allah ya faɗa a wani hadisi cewa la salata liman salla kalfa, safi wahdahu maza Allah ce babu sallah ga mutumin da ya salla a baya a bayan sahu shi kadai ga sahu bai iya cika ba shi ya tore baya shi kadai ya kabbara sallah a gefe ana ji mai tsoron yana iya rasa sallar nan da haka idan an zo shiga ake sai an tabbatar sahu da farko ya cika sannan sai a fara na in na biyu ya cika sannan sai a fara ne sahun na farko ma manzan Allah ya ce mana da mun san abin da ake badawa na nada, in ka yi sallah a cikin shi sai an mana ƙura'a da ka kowa zai ce nan zai sallah sai ya ce tuwa tsaya a yi sai a rubuta sahun farko sahun na biyu sahun na uku wanda ka ɗauko nan za ka tsaya to amma mutum ana a daidaita sahu sai kuma yana tsayawa idan da ya san ladar da zai ce ya na na'am na'am in eh, shi ma ba daidai ba ne shi sahu ba ka warewa ka ce sai ya zo ya iske ka wadanda labarin to buje Isijirin eh, nafila, sallar nafila, akwai wurin da ake mata sujada ta rafkannuwa akwai wurin da ba a domin ita ma ai sallah ce. To, malamai musamman malaman malikiya, wanda littafin alami ya kawo wuraren da sujjada take daidai da nafila da farilla da ɗaya ne sannan kuma ya kawo wuraren da a nafila in mutum ya yi irin wannan rakaluwar ba lalle ne sai ya sujjada ba to ba zan iya kawo wurin ba yanzu amma dai suna nan cikin adari yawa kamar wurin bayyanawa da asirtawa idan a nafila mutum ya bar asirtawa ko ya bar bayyanawa to ba sai ya sujjada ba amma idan a farilla ne zai yi sujjada ita sallar tarawi ana yin biyu a sallama biyu sallama biyu sallama liman kuma ya samu yana iya kuɗi a jere sallama ɗaya to ya danganta ga limamin ya yake mun gane in hurhudu yake yi lafiya don ba wata sujjada ba komi sallah ta yi amma idan bibi yake yi to sai ya manta ya tashi zuwa ga ta uku to anan za a ce mai subhanallahi kuma ma damar bai yi ruku'u ba zai dawo ya tahiya sai ya sallama sai ya sujuda ba a mun gani idan kuma har ya ta ukun nan ba wanda ya mai subhanallahi to da yayi ruku'u to yanzu ba zai dawo ya tahiya ba sai ya wuce ya kawo ta hudu to idan ya kawo ta hudu sai ya sallama sai ya sujjada wannan sujjadar za ta gyara mashi ta hiyaɗin nan da sallama da ya tsallace, amma idan bai kai da fara ta hudun ba to zai dawo ya ta hiyaɗin ya sallama sai ya ba'adiyya Allahu a'lam amma idan dama tun farko hurhudun ya dauka yake yi to haka zai ci gaba da yin su ba wata da a ciki to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala musamman a cikin wannan mutane albarka Allah ta'ala ya ba ta miji na gari wanda za su zaura zaman aminci zaman dubara, na ku bari ya magana da kai shi wada to malam musa ya kamata ke wani abu to to ita dai ba haka ta ce ba abinda ta ce tana bara addu'a to kun ga ba za mu wuce gona da iri ba mun yi addu'a shi kenan abinda ta roƙa kenan muna roƙa mata Allah ta'ala ya ba ta biji kwarai ƙwarai kamar yadda ta roƙa yawa kada mu shishigi ko ba haka ba Allah ya sa mu dace abinda muka fada da dare, Allah shi ba mu dade kuskuren mu kuma Allah shi mana afwa shi ya fi mu da baki da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah